aujourd'hui qui ont pour moi et ces hommes et ces citoyens. Egun enetako boskatu dio. Gizon emazte hoik herritarrak dia. Sin hesten die zerbait egiten ahaldela politikaen bidez. Intxeatuz berz diskurtsoaren ukeitia izan hasparne edo lurdiozen edo paizen. Kambiatzen dena da euh, lehen aldikoz Frantzia osuan ezagutuk den nurbait nizala. Nunbait luraldeetako pertsonalitatia naiz. Espeita ba, ba, besteik ba, agian indargabo emanen deit juste euh, de farce